Mīklā cepta cēlīša, mīlu jūs visus, brālīši! Kastē sakārtot solis, vistai tās ir tīrās mokas, čekavā par pieci lati var nopirkt kasti. Gailis plūkā savāsti, izskatās tas ļoti prasti. Tu tik nocērt visu tā galvu un redzēsi, kā ir, kad sētnieks nedabū algu.